Book 2 46 Četrdeset i šest Naj diskotek U diskoteci Ti nang mi wang me ka? Da li je mjesto slobodno? ดิฉันนั่งกับคุณได้ไหมคะ Mogu li sjesti do vas? เชิญค่ะ Rado. คุณคิดว่าดนตรีเป็นอย่างไรคะ Kako vam se sviđa muzika? เสียงดังไปนิดค่ะ Malo je preglasna. แต่วงดนตรีเล่นดีมากค่ะ ali b น n d svira sasvim dobro คุณมาที่นี่บ่อยไหมคะ Jeste li često ovdje? ไม่บ่อย นี่เป็นครั้งแรกค่ะ Ne, ovo je prvi put. ดิฉันไม่เคยมาที่นี่เลยค่ะ ja još nikada nisam bio, bila ovdje. คุณอยากเต้นรำไหมคะ Plešete li? อีกเดี๋ยวอาจจะไปค่ะ Možda kasnije. ดิฉันเต้นไม่เก่งค่ะ Ja ne znam tako dobro plesati. ง่ายมากเลยค่ะ To je sasvim jednostavno ดิฉันจะแสดงให้คุณดู Ja ću vam pokazati ไม่เป็นไร วันอื่นดีกว่าค่ะ Ne, radije drugi put คุณรอใครอยู่หรือเปล่าคะ Čekate li nekoga? ใช่ค่ะ รอแฟนอยู่ Da, mog prijatelja. เขามาแล้วค่ะ Eno ga tamo iza dolazi.